بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren sha takwas da watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da ashirin da biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da biyar muna kara watan august haka ne ko ashirin da biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da biyar muna karatun littafin ar-risala ta al-imam ibn abi zaid al-qayrawani Allah madaukakin sarki ya gafarta miki kamar yadda nake yawan nanatawa cewa wannan akida ce ɗaya da wannan babban malami ya rubuta ta amma daidai take da aƙidu dubu da aka rubuta daga cikin jeren jiyan littattafan malaman salaf na wannan babban malami bai gushe ba yana karantar da mu akidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa muna mun zo ƙarshen wannan littafi sai dai gaɓoɓin da ke ƙarshen wannan littafi suna ɗauke da manya-manyan aƙidu waɗanda su ne suke bambanta aƙida ahlus sunna masu bin manhaji na salafiyya da ahalin sunna masu bin manhaji na halafiya sannan su ne suke sanya bambanci tsakanin ɗan ahalin sunna jimillarsu da kuma ainihin ɗan shi'a sannan su ne ke sanya bambanci tsakanin ahalin sunna da kawarija da makamantansu gaɓar da ainihin zamun nanata mu ana nanatawa ita ce gaɓar da ainihin malam yake cewa wa ta'atu li musulmi muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim da kuma yin ɗa'a da ainihin wato shugabanni na al'ummar musulmi shugabannin musulmi daga cikin waɗanda suke farauta suke shugabancin al'amuran musulmi wa ulama'ihim da kuma ainihin malaman musulmi to wannan gaɓar tana buƙatar mu ɗan tattauna ta tattaunawa da kawo ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma fassara daga su malaman farko din irin su na Ali Allah madaukakin sarki ya kara miki yarda yiwa shugabanni da'a wajibi ne tilas ne na daga cikin shugabanci wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana shine shugabancin da ke zamaninka matuƙar kai mu baya a ga wannan shugabanci to haramun ne sai ka waye, ko in ka ga kafirci ƙarara wanda in Allah ya danke ka hannu ya ce me yasa kai wa shugabanka ta waye, to kana da hujja da za ka gaya wa Allah madaukakin sarki to amma shugabanci mafi girma shine shugabancin da Allah maɗaukacin sarki ya danka a hannun Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine shugabannin manzanni shine shugaban manzanni baki ɗaya da annabawa da mutane da aljanu tun daga dandalin duniyar nan har dandalin alkiyama to wannan shugabancin ya fi kowanne girma a cikin shugabancin mutane to duk sa'ad da kake da shugaba a zamaninka wanda kai musu mubaya'a in ya fito karara ya kafin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kai ma ainihin fito kai musu kaya ya karara amma in ba haka ba da zai yi ka rinka tawili kana ja kana kaucewa a ake kai haƙuri da shugabanka sa'annan annan yana da kyau mai faɗakarwa dangane da masu ƙungiyoyi masu ƙungiyoyi kullum sai su da'awar cewa kowa da bai shiga ƙungiyarsu da yayi musu yayi wannan ai siyasa ce yanzu yanda yake pdp ina yanki da shugabancin anpp ta yayi me ya haɗa su ma tukuna da anpp ina yanki ma da ita to wanda obi ne ya yake haɗa shi da ainihin pdp shugabancin pdp na ke ne a na shi gani to ai wannan matsala ce ta siyasa kenan ɗan ƙungiyar izala ya ce lallai ne sai ɗan ƙungiyar fitiyani ko sai ɗan ƙungiyar jirgin lahi ko ko sai ɗan ƙungiyar sarwan ko sai ɗan ƙungiyar ansaru ya yi miki ainihin ya yi wa shugabanci biyayya in ba haka ba kuma ya ce wai ya yi tawaye ga shugaba idan ɗan ƙungiyar izala ya mu baya a ga shi in ya dawo daga baya ya tawaye ba tare da ya ga wani kafirki ƙarara ba to wannan ya zama ɗan tawaye ya zama ɗan ta'adda kamar yadda aka samu ɓangaren ƙungiyar izalatul gida wai qamatu sunna suka yi wa babban shugabansu na ƙasa baki ɗaya tawaye shine babban malamin su shine babban shugaban su shi ya kafa ƙungiyar shi ya gagarmayar shine a shek sana'ul idris duk wani ɗan izala da ke rayuwa a Najeriya haka matuƙar ɗan izala da shek shi ne shugaban malak kan duk da aka samu a matsayin shugaban ya sai sai mu raya a gani gaba ba haram domin da ta harsha nan jimala ta ƙungiya shugaban ya yi sarari a kan kuɗi wasu dukiyoyi da suka shafi afikoki kamishanin moroki kaza kaza madadin rani kuma kuna ganin ya rayuwa tun da an yi mubaya'a mubaya'a kamilinki su to haramun ne duk wanda ya yi wannan mubaya'a bisa ɗai ya kuma ya danna asibitoci da shanu da kaza ya baka ya danne to haramun ne mata ka su shi na musulun kawai musulun kai shar'ance ta warware don haka malami alƙalin shari'ar na ta ɗan mutane ne a cikin ri'ar addinin sai fara siyan su sulhu sai suka ce wa sulhu ma su tuntun sun har an yafe wa juna yarda da runguma hannu a sallah ba amma in ka faɗa shi ce take da ka'idar da na faɗa muku jiya cewa tun farkon ƙungiyar ta ce malikiya za ta bi don haka duk abin da ya faɗa malikiya sai ce bai yarda ba duk abin da ya faɗa malikiya sai ce bai yarda ba wanda da shi ya karantar da waɗannan abubuwa da ya zo ya yi wa mutane wa'azi akwai da yawancin waɗanda suka bi su a kan wannan tafiyar tashi suka bi su shi ne shugabansu wasu su suka je anguwannin su suka koyar da samari sun za su yi sallah ku rinka runguma hannu daga baya kuma da limamin su shi ne shek sama'ila ya canza su ma sai suka canza me dalili sai suke ai malam ya ce ne kawai yana a da kuma hadisai suka kawo to wannan son zuciya duk daga baya ne ya faru sakamakon wancan tawayen da aka yi shi ne sai kan ya kullo kai sai rikita al'amarin da zarar mutanen jar na sama'ila girgi sun bi cewa An ce kaza daga jihar kaduna kai sai suke karya ne saboda zaton da suke yi waɗancan da suka yi musu tawaye ne shi yasa matsalar rukiya tana tasowa ana cewa ai wani mutum ne daga jihar kaduna sai suka ce kafirci ne kai. ko kuma da suka zo sai suka ji dangin nasu ma da suka yi musu tawaye su ma sun ce kafirci ne saboda ne saboda abin ma ba daga ɗan ƙungiyar ba ne sai abin nasu sai bayyana gaba ɗaya duk son zuciya ya shigo ciki duk wannan son zuciyar da gaba ne ba babu wannan gaba ɗaya asalin ka ji abin da ya raba kungiyar matsalar kuɗi ce da matsalar dukiya amma ba wani ne ya kawo bid'a ba ba wani ne ya kawo wani abu na abin nan kafirci ba ba kuma wani ne ya canza daga yadda aka taho ya ce ko taron suna ya halatta ko durƙuso ko guru da laya ko duk abubuwan da kungiyar take karanta in ta je wa'azi ɗayan ɓangaren ba wanda ya canza daga wannan iyakacin abin da ya raba su ke to duk abin da za a zo a faɗa yanzu to daga baya ne kuma wannan ya zo to in ko za a faɗi dalilin rabuwar to bai kamata a san abubuwan da suka biyo baya da yanzu a ce ai suna mutum hadisai ne a ba sa mutum hadisai ba ko misalan zarratu da aka yi wannan faɗan ne suka ji zafin an yi musu kawaye to duk hadisin da suka ji ɗan kaduna na amfani da shi ɗan kaduna sun yarda a ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallama biyu su ce su yi kai sallah ta tashi to kun ga kungiyancin ke jama'a ina fatar kanku ya waye akan haƙiƙanin al'amari to don haka dukkan sanda aka ce kayi a ga wani shugaba to in kai ta waye in dai shugabanci ne na addini to a musulunta ka zama kawari ka zama da kawari ne rajita ala imanika kayi wa limaninka ta waye ta zama protestant in ana magana akan addinin christianity ne kamar da protestant suke to ka zama ɗan kaya ya kai because you protested against your leader a takaicen takaitawa abin da kaɗai zai sa jama'a su fahimci muhimmancin shugabanci shine su a tarbiyyantar da su tarbiyya su san muhimmancin shugabanci a tsakanin alkur'ani da sunna sannan a rinka nuna musu in kun ɗauko shugaba kun sa ko kun naɗa limani ko da na sallah ko limamin anguwa haƙuri za ku rinka yi da shi akwai abubuwa za ka zama ga Allah haƙuri yake bayarwa ko haƙuri saboda mutum ne mutum ne ke amma su mutane suna da wani ganganci suna da wani kuskure shi ne duk sa'ad da suka ji an ce wannan malami ne wannan liman ne wannan shugaba ne ko ne ya so su tunce ki ya dan zai yake kaza dan ai mutum ne yana kuskure sai ku ba shi izini wani malami da ya saki matar shi saki har ya kai saki uku mutane suna taya ma ɗiɗi ana taya ma ɗiɗi ana taya ma ɗiɗi nan sai sake sakin ɗaya shi nan sai kuma ya ma ɗiɗi haya haya haya haya na ke ku ji sai shi mana ai malami ne ko furoja kuma ai ta sa ya saki uku ma bai sani da ƙarshen da hayaniyar ko a amma amma malami malami yayi kaza da jahili da malami dukkan su ne wajen biyayyar Allah ko dai mas'uliya tana da girma idan malami bai yi aiki da ilimi ba saboda shi ya sani tare da dalili jahili kuma ne ya sani ne ta hanyar ta kalidan to abubuwan da irin abubuwan da shi malam sanayi da da farko da sauransu ba su sai ai musu tawaye kun ji na ɗaya na biyu ba su kai a cire su ba dan ko ya faɗi wannan a cikin littafin su bayanin wujudul hijrati alal ibadi wa wujudu nasbil imani wa iqamatul jihadi ku karanta kan fasali na ƙarshe ƙarshen littafin Ɗan ko ya ce na daga dalilan da ke sa a cire limani ko shugaba maganganun ta biyu nake ɗazu na yi magana a kan yi mai tawaye a je a kafa wani shugabancin da ban bai halarta ba yanzu maganar da nake a cire su a cikin tafiyar a kawo wani a aza wannan maganar daban banke kuma ban a cire shugaban da aka yi musu ne baya a ɗan kudu yake su ya zama kafiri su karara kamar yadda muka bayani a kan baya ko kuma sai in hauka ya sami hauka ya zama mahaukaci mahaukaci to shi kenan su a cire amma in ba haka ba fa to sai haƙuri da su Zama mun fahimci wannan da kyau ko to shi a ƙarƙashin wannan maganar mu ji abin da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum ya ku mu'mine waɗanda kuka yi imani ku yi ta'a ga Allah ku yi ta'a ga manzo Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ulil amri minkum da waɗanda ke rike da al'amari daga cikin ku waɗanda ke rike da al'amarin shugabancinku shugabanninku shugabanni na ne shugabanni na addini shugabanninku waɗanda suke jagorancinku kan harkar yadda za ku ji ku bauta Allah da rayuwa to daga cikin malaman salaf da muka samo tafsirin wannan aya daga gare shi akwai sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda wannan fassara ta zo a cikin tafsirin kurtabi a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da tara hali ya yace haƙƙin alal imami an yahkuma bil adli dole liman ya hukunci da adalci gaskiya ya adalci babu adalci duk duniya kamar maganar Allah da manzon Allah dole ne shugaba ya yi hukunci da abin da yake adalci ya yi hukunci da abin da yake daidai wani abin amana ta kuma dole ne shugaba ya bayar da amana yadda aka ba shi Islam is the origin of transparency and accountability. Not you, Mr. President Obasanjo. You are not the person that initiates transparency and accountability. Neither you nor your government. Ba gwamnatin Obasanjo ba gwamnatin Babangida ba gwamnatin kowa ba. ƙarya ne a cewa ga wata gwamnati a Najeriya ita ce ta ƙirƙiro transparency and accountability. You are liars. Islam is the religion of transparency and accountability. Musulunci shi ne addinin da ke kula da amana, da gaskiya, da bin diddikin abubuwa ɗaya bayan ɗaya. gwamnati tana ta tabbaji tana ta ɗaga murya suna ta buga a jaridu ko ina don sun kawo transparency kula da amana accountability bin ƙa'idoji due process komai a yi yadda ya kamata yi a liars ƙarya kuke due process ne kuka yi shekaru shida da suka wuce ina due process ko gina da ake cewa ana bin due process ana bin ne ake bi saboda haka sai na ali yake dole ne shi da lafi kiyaye amana amana ta farko ita ce amanar waɗannan mutanen da yake shugabanta su bari ku idan ya shugabance su da wata muguwar aƙida ya ɓoye musu in ya shugabance su da wani mugun hali yana ɓoye musu ya haɗe su shugaba ne amma sai koma gefe guda sai sa giya shugaban ku ne ko koma gefe guda ce zina shugaban ku ne ko koma gefe guda ce zalunci amma nan kuma a gaban ku fa yana nuna shi mutumin kirki ne wallahi bai kula da amana ba domin ran da duk kuka gane yana son giya yana zina yana son amana yana kaza za ku ci da karɓar shugabancin shi za ku yadda ba ya ce ga waɗannan halayen sun shugaba ka tabbatar in kana son shugabanci sai ka kula za ka iya kula da waɗannan abubuwan yadda kake musu a zahiri haka kake musu a baɗi yadda kake musu a bayyana haka kake a sirrance dole ne sai na abu yake hakki ne ga shugaba ya cika waɗannan sharuɗa ya hukunci da adalci sannan ya kiyaye amana fa iza ala zalika idan ya aikata haka waje wajaba alal mu'minina an yuqi an yuqi'uhu to wajibi ne mu'minai yi musu ta'a لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته saboda Allah na maɗaukakin sarki ya umarce mu da ne da kula da amana da kuma yin adalci sa'annan sun ce a yi musu fa'a. Jama'a mun gane wannan da kyau? Nassin Alkur'ani ne ya faɗi game da wannan. Eh? Aya ce sai na Ali ke fasara banda wannan da muka kawo. ya kun ati'u Allah wa ati'u Rasula ba wannan ayar sayyidina Ali yake isara ba ku ji abin da yake domin Allah maɗaukacin sarki ya umarce mu da kula da amana da adalci inna Allah ya amuru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu an tahkumu bil adli sannan yake inna allaha ni'ma da irin wannan wa'azin da Allah yake muku ku kula da amana ku yi adalci sannan sai yake wa ati'u allaha wa ati'u rasula sai da aka fara gumbuɗa da amana da adalci sannan aka Allah sai na ali na da adalci kuma ibn asaba wa man yuti'il yata'a da sanin shugaban faqad ata abin Allah ya tafi da mai kowa ya ji ko hadisa ko ba ai sanan saboda yan siyasa da suke ji a a ɗauka ayoyi a harkar masla a ranar magana ba shine kamar imara al islamiyya wannan shugaba sai Allah da wannan biyayya manzon Allah amira wanda ya ya shugaba ko sarki al ko ya zama da lamu ya kamar yadda na kawo idan biya da shugabanci kamar zan Allah to mai kulli da lamun ne suna magana da sahabbai sun ku da na naɗa wani da suka yi a wannan shugaban tun da ni na naɗa shi ni suka yi in suka saba miki kirin na maraki ni suka ta sai ma'ana bibi hadisi alifin din da yana al'amiru da biyar da wajen sabawa biran istigra'u jami'in umara'i ne kuma rana sai na kuma ahadu zuri ko wanda ake magana ko san abin da ake kula da shi ake ce ya amma malaman suka ce ne Na bi umumin la bi khususihi in kan bi sababan min la ibratan sabab in ma har wani ya faɗe shi ne saboda sahabbi saboda saboda ba su ya daukar shi kai aiki da alifin da lamun ɗin ya karrace ya ya mai su gaba nan ya asin amira kan wanda bi ya saba wa mara ko kuma shugabanci domin ya sara wannan hadisi ne da ainihin bukari da mu. jama'a kun fara jin ta fara fitowa kun abi zarrin al-ghifar babban sahabi sahabin manzon Allah alaihi wasallam abu da ya karanta economics to wannan kai digiri kuma take da shi ka da wannan gaba ya ita kare a kai Adam Smith wala ce Adam Smith na karyatari wane ne wane ne wane ne wane ne a cikin da manzo ake ce mai Abu Zarri to ku ka san me yasa aka Abu Zarri saboda yadda yake karewa daki daki har da tsakko turuwa ya azata a cikin koki sai ya ɗaukai na tun farko ya cike ne sai ta ramu kaza ko ma'aikata wannan ya rasu a ruwa kuma ya sake aina kai sai ta ta ci ta ƙoƙi ko ta kora tururuwar mai da ita kan skilin nan na ɗaji sai ya gani ainihin jiɗe ne gram jiɗe ne ɗazu babu ainihin turuwa a kai ya nuna gram goma yanzu kuma ga turuwa tana kai ta ci ta ƙoƙi amma kuma gram goma sai ta ga skilin duniya matsayi yake amma in su ce lillahira ne sai ya nuna sai ya karanta aya wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina bihi ataina biha komai kankanta abin eh sai Allah ya gudu saka sabina hasibina wannan wannan tsari ne na tattal dama ilimin tattali yana jin diddikin abubuwa ne ko to kaga abubuwar ne to ina su adam ne wai su suka gano theory kaza sun suka gano theory sai kuna zuwa kuna aro theory na musulunci turawa sun je sun aro theory ka'idoji na musulunci na social science na science sun je sun fassara su sun juya su sun danganta ga wani bakin arni Rashman yake, Holland yake, England yake, American yake, in kuma sai kun je kun yi boko ba ku je kun binciki gaskiyar magana ba sai ku zo kuna ta prozin su adam ne su suka gano kaza su suka gano kaza su suka ga mijin da ake yaba wa adam ne ya ga muku capitalism cewa adam ne da ya gano shi a ya je edu ya karanta economics a ya je bayar ya karanta economics a ya je scotland ya karanta economics ko ina ka je ka karanta economics ƙarya ne ku ce capitalism wai su adam ne da suka kirkire sai dai ko abin da aka dace kenan kawai amma musulunci is the origin of capitalism a bar kowa ya tuɗa ya gyara ya ɗibi ma'aikata a yaɗa har zuci ya yaɗu a ƙasa dukiya ta yaɗu a ƙasa manzon Allah da kansa aka zo aka ce ta na. ka kayyade mana farashi yake la inna Allah huwa al-musa'ir Allah shi ke kayyade farashi ba a sa farashi control da ke duk inda shinkafa take dubu biyu da ɗari biyar wani ya biya karo shinkafa dubu biyar ya ɗora ɗari da hamsin ta sa a je a waya ce kan naira dubu biyu ranar kiyama ce ta biya kai kiyaman kafin a kwace ce ta biya buhari ne kai ce ta biya kowaye kai wallahi ce ta biya zalunci ne wallahi ba a sa farashi a ce gwamnati ta sa wani regulation akan price ƙarya ne ku bar mutane su je su kawo su zo su sa ku gwamnati in kuna so ku je ku rinka yin production kuma in aka ba da yanki wa ya kawo wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo in abin yi yawa dole sai sakko in ya sakko yan ko za su samu aiki don ko ina akwai buhunhuna a jijjige za samu aiki shinkafa za ta sako abubuwa zai sako this is the origin of capitalism it is in islam ku karanta littafin shekul islam ibn taymiya mai suna al-hisba fil islam ku karanta ku gani jama'a mun da kyau ko to saboda haka a ta takaitawa jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai shi ne babban malamin Abu Zarr na Ghifari manzon Allah shi ya amince da Abu Zarr malami ne ko duk wani wanda yake da digiri sai dai ake jami'a kaza ce makaranta kaza ce ya yi wuri ne ya yi amma dai Abu Zarr karatun shi tabbas babu shakka manzon Allah ya amince da sannan babban amini ne aboki ne da sayyidina Ali Allah ya kara musu yarda to al-Ghifari dan kabilar Ghifar sannan gwarzo ne babban soja ne daga cikin sojojin musulunci sarki ya tabbata ga Allah in yazo zai kasa kafiri sai yayi wata gwaninta da tsarin tukuna karanta dan soji a cikin wujubul hijira kai in ya zo sai ya wani lankwace dama da hagu tukuna sannan ya soka maka ya hud haza min waladin gifar kashi daga ɗan gifara ya ka san abin da ka samu ka gane kuskuren kafirci radiyallahu anhu Allah ya kara miki yarda sale yake inna khalili lallai babban maji na babban masoyi hausani ya yi min wasiya an asma'a in ji wa ati'a in yi da'a wa in kana haddan habashiyan ko da baya mai bakar fata mujaddahan mujaddahan aqba wanda yake daddatsu da tsatsu yaki matsala ce ta faru jama'a abu zarri mai gaskari yana da abubuwa da suka faru daga nan ne annabi ya saboda kabilar gaskara mutane ne masu zafi ba da abin nan suna rayuwa cikin daji cikin raƙuma suna da ƙeƙasasshiyar zuciya to kowa ya san su to da ya ji labari zai musulunta sai ce wa ɗan uwansa abin da za a yi ka kuma da dabbobi awaki raƙuma zan je in ji labarin da ƙuraisha nan da ya zo ce wai shi Allah ne ya aiko shi ya ɗan ƙunso kayansa haka ya je gindin ka sai zauna haka ake yi in kana neman labari sai ka natsu ya zo ya natsu kana ta kallon yadda ake kai da komowa sai da ba ta yi kowa yana watsa, yana tafiya gida abubuwan da zai tashi ya bar ka'aba sai yi dina hali kun ji inda jinin kun ya fara duk da ka shigo garin nan kai dan kila ne wanda biya ɗauko ka ya sauke ka gidansu ta kwana ko ka zama babban alhajin garin nan ba ka manta da kun fahimta saboda haka na ali yake ka annar rajula garibin sai ya musu bi Allah rabawa kamar dai shi mutumin nan dai kamar dako. sai ce yi haka abin yake sai ce kuma kamar dai da wurin kwana yake yi sai ce kuma eh. an ba shi yana so sai ce yana so sai sai ya kwana wurin gari ya ya sake kunso kayan shi ya taho ada da daddare ali ya sake ɗaukar shi ya ba shi abinci ba shi rin kwana rana ta uku sai ce wai wannan bayan Allah ne ke tafe da kai ne sai ce daga cikin ƙabilar banu zufar ne na ji labarin ne cikin dangin kukurai shawa wai wani mutum ya ce Allah ne ya aiko shi to ne na zo na rasa mutumin da zan samu ya min bayani sai na ali ya ce ai kaya tsinke gindin kada kuma ai mu a gidanmu ne abin ya sauka wani wani matsala ta tsare to sharhi musulunci kuma a bakin aliyu aiki kenan sai dai ka ga ƙara maka bayani kuma wurin annabi sallallahu alaihi to da abu zar ya ji bayani sai ya musulunta aka gabatar da shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi mutane ne dama ba yi ko yanzu mutumin ƙauye kuna koyo koyo ko yan bariki shi ba zai koyo yake to amma ake yin abin a koyo a ta shi mana yanzu sai tabbar da a ta abuja suka ce iyo muna da rai ah, suka fara dukan su shine sun sai gina hali yake cewa kai kan ku kuraitawa kuna dukan da ni gifar gobe kuma ku je ku haɗa kayan kasuwanci ku wuce ta garin ku za ku haɗu da dan an san su dama sun fi dage haɗa ba su da dama mutanen da ni gifar ku kan mutu mutum kuma gobe ka haɗa kai ku ce garin su ka haɗu ne to sai ka kyale to abokan su ke ke ƙarfi tsakanin Abu Zarrin da Sayyidina Ali Abu ya je da yake dangi kuma aka zo aka musulunta shi nan sai ya hijira aka zo duk ɗauki ba daɗin da aka yi da Abu Zarri aka yi to ana nan a Madina sai manzo Allah ya hasashe prediction ya halin mutumin nan nan gaba ina mutu za a yi rikici da shi ko haka siddan shi annabi yake abu da yake yi yanzu idan na kwanta na rafi idan shugaban da ya gaje ni ya ce ka bar garin nan ya za ka ce ce a irin zara takobi ne annabi ya ce amma haka nake zato game da ku ya ce to in haka ta faru kada kada ta yi ya ce to ya zan yi ya ce in suka ce ka bar garin sai ka koma duk da duk suka ce sai ce kuke ce annabi ya ce ce daga can kuma in suka kaɗe ka suka ce ka yi wani gurin ko ka koma inda ka fito ka sai ce a nan kan ba zan yadda ba sai annabi ya ce a sai ka yi biyayya sai ka biyar da suka ce ce ce ce ce sai annabi ya ce ce idan kuma nan da ka dawo sai aka ce ka bar nan ta. ko a nan kan ai sun gama kure ne manzon Allah yake a duk inda suka ce ka koma sai ka koma shi ne ya wa annabi ya yi haka manzon Allah ya mai wannan wasu ita ce wasu ya kai da binta da annabi ya rasu aka zauna lafiya da abu zarrin da abubakar aka zauna lafiya da abu zarrin da umar lafiya kan kama ke to da usmani ya zo to matsala ba taɓa ne ya faru tsakanin tsakaninsu da usmani ba amma sai aka fara fahimta abu zarrin yana so ya rinka janye mutane zai zo ya wurin kara ko yanzu a kungiya an kan lura abin da ya da wasu kungiyoyi kenan kuma ka je abin kasa baki daya da an faɗi sunan wani malamin shi kenan sai ga duk jama'a sun taso da wannan ya gana sai kowa ya haɗo mota ke bayo gida ba zai gina gobe ba to da abu zarri ya fara irin wannan jama'a suna son su sai sai na usman yake to kaga kai muna ganin duk inda ka tsaya sai jama'a su tari duk inda kai ka kan majalisi sai jama'a su taru ku watsa kowa ku bar garin nan to kun ga wasiyar da manzo Allah ya amfani ko ba dan haka ba da sai an yarda da musulunci a lokacin sai ce to ina kuke umarni na in je sai suka ce sa sai hada ina ina ce sai ka fita kafin su tana ta zarge su ta ce maka kai hakuri da mutane ka ci ka zafi da ji yanzu an kore ni sai ce ce da na nuna Allah ya faɗa min haka za ta faru sallallahu alaihi suka tafi sa'an, ma'ayyar shi ne gwamna a sham to aka zo wurin tafsiri abubuwar da don malami ya iso sai kuma nan da nan ɗalibai suka ce wa su aka ya ka fara tafsiri tafsiri ya tafsiri tafsiri ya tafsiri sai aka zo suratul tauba والذين يكنزون الذهب والفضة hafi ينفقونها lahi سبيل الله فبشرهم azabin أليم mutanen da suke tara zinare da azurfa ba ta zakka ku musu albishir da azaba mai raɗaɗi sai abu zarri yake duk wani musulmi da bai yi zakka ba sai an yi musu azaba kamar yadda za a yi kiristoci da yahudawa azaba sai mu'awiya yake a'a wannan akan yahuda da nasara ne ba su zakka su za a yi azaba amma musulmi ko ba yi zakka wannan bai kai ake za a yi azaba ba abu zarri yake sam yake halifanci sarauta take kawai amma ni malanta wannan aiki na ne wannan haka aya take haka jinin duniya za ka ce to kai za ka saba kungiya za ka saba malamai majalisar malamai dan malikin malamai ya saka ya ka saba ka bar gari ka koma inda ka fito kun ga wasiyar manzon Allah ya haɗo ina shi ina shi ke dawo Madina madina yana dawowa kuma sai aka kirkirin da yawa babban malamin mu ya dawo kaza kaza kaza duk da ya ruɗe maza da mata kowa na son ya je majalisin Abu Zarri to kwana biyu sai Usman yake kaga Abu Zarri abin da muke so da kai da Allah ga wani kauye nan bayan Madina ka je ka zauna kai gida can ka rayu da Allah a huta kun ga nan wasiyar da manzon Allah ya mai kamar da nake faɗa mu kun ga ta faru ya haɗa ina shi ina shi da matai ya tsufa ka tsufa kana zargin su ka tsufa ka hakura ka ji a hankali ka ce za ka yi faɗa da gwamnati ka ce fassarar da suka ce baka yadda ba ka ce ka ba to ga shi nan yanzu mu zauna ma mun kasa suka je suka gina ɗan ɗakin su suke da falo suka zauna a wani ƙauye da ake kira rabifa shi kenan rashin lafiya ka kama shi ajali ya zo suka ce ka gani yanzu daga ni ce kai tsoho ni tsohuwa za ka mutu ka gani ya zan yi rike ka haƙura da mutane mu koma mu zauna cikin jama'a da yake ce, su mini shiru na ji manzon Allah yana cewa rahimallahu aba ya insu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yadfanuhu almu'minuna abu zarri Allah ya rahama mai dukkan ya mutu manzon Allah yake rahimallahu aba zarri ba matsala ta kare ba kuma yanzu limamin ango ko maka fidda ya yi shi kenan mun ma ba a yi ta maka kana kabari jama'a mun gane wannan da ke ko nan da nan sai ainihin ya kwanta ya suke kenan sai ga wasu bayan Allah sun zo cikin fararen tufafi bai wa Allah lafiya take gida na ne ya rasu ya yi kenan suka yi mai wanka suka ainihin je suka haɗan kabari suka rufe su kabarin su yana nan arabe ba aure yanzu wannan daraja ta tabbata ga Abu da ta tabbata amma saboda biyayyar manzon Allah yanzu saboda biyayyar manzon Allah Abu Zarri kuna ga wasu mutane ma sun samu da su mu'minai ne waɗannan da suka rufe amma sai an yi haƙuri jama'a haƙuri ne da wannan shugabancin ko kun fahimta to haka sai ma yanzu har ka yi rijista da ƙungiyarsu har ka karɓi tikitin ƙungiyarsu har ka yi kaza na ƙungiyarsu shi ke nan azumi ya zo suka ce to zama da ba ka yi ba to sai ka haƙura to a kenan bana ba za a kai ka abuja ba ina za a kai ka kan da kore za a kai ka sai ka karba duk inda suka ce za su kai ka sai karba tun da ka riga shugabannin ka ne ko mun fahimci wannan da ke jama'a ina haɗa mana karatun ne da yadda al'amuran zamani suke ba a muke ba wallahi sai dai da yake muna ɗan saka raha da dariya ne ko entertainment don a ɗan gina sa'adi ko ka aibaci da wurin ba haka ba karatun za a yi kai na zamanin sahabbai sai sai dai aiki hawaye ana kuka da talatu. ku fahimci wannan magana da kyau jama'a kun ji yake manzon Allah ya mai wasiya ya ji kuma ya yi ɗa'a ko da baya ne aka aza miki bayan nan na ƙasar habasa kamar bilal kenan wanda yake da yatsu da tsatsu sai kaskanci ya gaba karewa abu na biyu abu zarrin al-ghifari duk zafin shi ya wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda ya ɗauki wuta in aka gaya mai manzon Allah shi kenan sai ya kaskanci amma mutum ne mai zafin hali saboda zafin hali yana da ɗabi yana da dangantaka da irin danginka da irin garin da ka girma da irin mutanen da kake mu'amala sai ka ga mutanen maghrib su ibnu hazm su ibn al su baji su ibn rushd kuma kamantansu suna da zafi haka yanayin ƙasar yake har yau kana hudda da mutum da magarbi sai ka gona da zafi an tambaye wani malami magarbi algafa ta malam kun cika zafi ne za kuke da haɗa ne sai ce ka min yaron banza yaron wuce za ka ci mutu aka ce kai ta malam ya ce an sa ta zo da matsala jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abu zarri ya taɓa zuwa suka yi faɗa da bilal ya zazzagi bilal ya ce kai ka ba mu guri ɗan bakar mace sai abin yi wa bilal zafi ni kuma sai a zage ni da uwata ɗan bakan mace mai uwata ta yi bakin fata na uwata menene ya ja sai ya sa hannu a kayan yana kuka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari ya rawaito hadisi ce ya ga Allah Abu Zarri ya aibanta ni ya ce ni dan bakar mace ce ma ai zagi abin da yake tattare da kai ne sai a dan jiya shi kawai dan ka dan ka ne amma da an ce ka. kike ne ba abin da aka kara ba abin da aka rage ya kai aka yi ko ko dan bakan nan sai baki uwarsa da kani aka yi ai dai aka faɗi tarihi ne aka faɗi yadda abin yake amma da yake an canza da nufin zagi sun zama zagi yake ka je ka kira aka kira Abu Barri Abu Barri na zuwa manzo Allah yake ayyartahu bi ummihi ka ta shi da ummi uwarki menene laifin yan uwarki ta kasance ka ba ka ba ka ba yake ke ke uwanku ne abin da kuka ci ku ba su fita abin kuka sa ku ba su fita to me yasa wannan hadisi abu zarri ne wata ran aka ga wani abu ya saba mu al'ada abu zarri ya yi ado irin shiga ta manya babban riga ne jamfa wando ne shiga ta manyan mutane ko sai kuma aka ga bayan su ma bakin fata ga shi haka shi irin su ɗaya an ko darajar yadin ɗaya sai ce ya saba al'ada mai gida ayyukan sa babban riga a ciki wannan shi kuma yaron gida ya sa shaf ya dan nanna hannun ya kan hana sallah ya sa bitaci ne gefe haka ka da sai a gane wannan direba ne wannan mai gida ne wannan kai da kai da yaron ka iri daya yace manzon Allah ne ya mini wasiya ce bayan mu ai uwan mu ne abin da muka ci su ci abin da muka sa su sa yasa muke aiki da wannan hadisin ba zan wuce shi ba jama'a mun fahimci wannan amma ka in ka koma cikin sahihul bukhari kitabul ilmi za kuma ka ji abu zarri da wancan rikici ne kamari yana jawo wasu hadisai waɗanda ba a so a wannan lokacin aka ce wallahi ya daina yake ƙarya kuke da ba a daina ba ba za ka daina ba za a yi karɓi yake ku tsaya ku je ce ba za ku samo kan takobi ku aza a doron wuya na kuna gidarawa yake ina faɗin hadisin manzo Allah sai kun gama yanka makogoro na san nan zan yi amma in dai harafi zai fita sai an faɗa hadisin manzo Allah ko za ka mutu amma duk zafin Abu Zarrufa da zai sake ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu ayar hijrat ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم babu yadda za ka keta duk yadda zan ya baki sai ka daure ka tsaya a iya inda aka abin nan duk zafin sayid na umar wani ya je ya zazzage yana fada umar yana da cikin jama'ar shi sai wani bako daga ƙauye ashe bakon ya tattalo bakan magana sai ya ce wa ɗan uwansa kai min iso na ga kana da fuska wurin umar kai min iso in je ina son mu gaisa yake an gaisa ya ce bari a je a gaya miki ya je yake ko ku shigo mana yana zuwa sai ya ce kai umar ai kai azzalimi ne kai kaza ne nan da nan ba ba kai ya fashi ba ke zagi umar umar ta ce zai banga doki ya ka ce mu sai Allah ya ce annabi ya ce sai cikin ya kwanta ko haka kake in haka kake kike ne ka zama cikakken mumini amma sai ka ban da je aya da hadisi nan ka da aka ce wallahi rauna ne ya tashi ka ga nan ke bani yana mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki kiyaye to wannan hadisi kenan hadisin Abu Dharr min Bukhari wanda shi ne al-Bukhari eh, al-Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na gaba daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yarda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake amal mar'i المسلم shi ma فيما أحب وكره wajibi ne mutum musulmi ya ji kuma ya yi biyayya ga maganar shugabannin shi a cikin abin da yake so da abin da baya so. Wato faɗin waɗannan abubuwan ne jama'a saboda dukkanin tafiyar da aka tsaro ta a bisa shugabanci matuƙar da ta tabbata a kan mutunta tauraron maganar shugabar ba wallahi azimi ba inda tafiyar za ta kai to amma ba zai yiwu a doge a kan tafiyar shugabancin ba sai an yi haƙuri yanzu ji abin da annabi ya ce wajibi ne musulmi ya ji maganar shugabanci ya yi ɗa'a ga abin da shugabanci ya ce a kan abin da yake so da wanda baya so yanzu azumi ya kusa saura wata biyu a na uku za a kana ta sa rai za a koma da kai inda ka da yin tafsiri mutanen sun shirya suna so ka zo sai shugaban ƙungiyar ku sai ke an canza daga adamawa birnin kebe za a kai ka ka ga hannun riga ke ba ka san haka amma wajibi ne sai kai ɗa'a domin wannan abin da yake maka kai ba mugun abu ba ne. a'a ka zo kana cewa ai saboda an ba shi kuɗi ne ai saboda wannan kuma wata magana ce gaba an fahimci wannan da kyau illa an yi umara bi ma'asiyatin sai dai in saɓo ne aka umarce shi da shi fala sam'a wala ta'a to anan kan ba zai ji ba ba kuma ainihin zai ji ba jama'a mun fahimci wannan da kyau idan saɓo ne abin da aka umarce shi da shi to wannan ba zai ba a'a shugaban ka ne sai ce ka hau kai wa'azi duk hadisan da muka yadda da su da to gurgu ba su inda su wani sun yadda da su wani haka ne kawai dalili to da za ka yi haka ba wannan hadisi bukari da musulun sun suka ke sannan na ibn umar da mai zama karantawa daga nan za a gane kirman wancan iska da malaman tamfirin turmi suke kawowa cewa annabi ibrahim yana baban shi kallon gumaka har yana cewa wane ne zai ce abin da bai amfanar da shi ba annabi ibrahim da yake rusa gumakan to in ya ɗaga farantin gumakan ba dan fara kafiri zai da ƙasa ba annabi ibrahim gumakan na tsaye ma ya je ya rusa su sai a ji shi ya a ɗora a faranti yana kalla ka mai da annabi ibrahim ne sai da kayan robobi ina وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس الله تعالى مثل يرضى manzo Allah yake amin ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu wanda duk ya ga wani abu da yake kama daga shugabanci ku ji fa annabi bai ce mugun abu ba don ta iya yiwa abin da ka gani kake kamar daidai ne amma kai ne shi ɗan ya saka maka kyama ko kuma ɗabi'a ka take kyama kun fahimci maganar nan wanda ya ga wani abu da yake kyama daga shugabanci annabi bai ce wanda ya ga wani mugun abu ba ma Ka iya yiwa abin da kake kwana ɗin kai ne kake akan kuskure amma sai shaitan ya saka maka tsoyi abin ko rashin fahimta ta saka maka tsoyi abin sai ce biyar. ko ya yi haƙuri fa innahu domin kuwa man faraka jama'ata wanda duk ya rabu da jama'ar da suka taho suka haɗu ya rabu da su kibran daidai da tsami guda kamata ya mutu a cikin wannan rabuwa ana tafi tare ya fanɗare ya je ya mutu a haka to sai ce kamintatin jahiliya mutuwa ce ba ma gujiyar mutuwa ku ji aƙida ka muke karanta ba a ce fa ba ma guji ba ne mutuwar da ya yi mutuwa ba ma gujiyar mutuwa ya yi mutuwar maguzanci ba ya lajin ta fa an ce mai ba ma guji ka kiyaye wannan a ƙa'idar tauhidi akwai bambanci tsakanin wani kai da guje ne da kuma wani akwai maguzanci tattare da kai akwai bambanci tsakanin wannan ina ma'anar wannan maganar sa'ad da annabi ya kira abu zarri zai miki faɗa akan ya zagi bilal sai da annabi ya ce innaka mur'in fi ka Ya ce akwai ɗirɗikin maguzanci tattare da kai ya kai a bazarri kun annabi ya ce abu bari da na buge kenan to haka sa'ad da muka yi wa'azi a garin nan muka ce azumin da ake yi azumin tsofaffi maguzanci ne sai aka ce albani ya ce duk wanda ya azumin tsofaffi ya zama da maguje a'a muna nan a kan da mu aljibalu jibalu azumin tsofaffi duk wanda ya yi shi ya aikata maguzanci ba ni na faɗa ba sayyidina abubakar ya shigo cikin gidansu sai ya sami iyalinsu sun ɗauki wannan azumi saboda ana yi tun a jahiliya da aka zo musulunci ba a san halal ne haram ba ne sai suka ɗauka abubakar ya shigo lafiya sai suka ce ai azumin tsofaffi ake yi ce azumin tsofaffi ya yake eh ce to ku ya yake wannan wata ai ma gizawa ne suke azumin tsofaffi a lokacin jahiliya sayyidina umar ƙungiya juna bulala yake ɗauka in ya je ya samu mutum wani yaya aka na ganka dogon ayi ran ka daɗe azumin kokafi muke yi azumin kokafi eh haka sai ya fara kula bulala a hannunsa har sai ya je ya nemi abinci ya ci sannan zai na dukan hannun jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka babu wani hadisi da ya tabbata ku abin da nake babu wani hadisi da ya tabbata game da azumin tsofaffi cewa annabi ya yi ko ya ce a yi ko ya ga ana yi ya sale babu wannan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hasili ma Ibn majah ya ruwaito wani hadisi da bai tabbata ba akan hana azumin tsofaffi sannan na kawo ne dan masu tabbatarwa to za tabbatar ne da matattun hadisai to sai kura ta ke kura akwai ba'isi matakan abisi cikin sanin da da isnadi munkari cewa annabi ma ya hana yin azumin kokofi din amma a takaicen ya dai ba shi da asali in dai za ka yi shi da nufin azumin kokofi in da yake muni kuma shine ka yi azumin kokofi ka zo kuma ka yi azumin sallar kokofi sannan kuma ka zo ka yi azumin duk sai ka ga tsohuwa takwab takwab ta zo zogale da rama in na lafiya yaya kina tafiya da azumi na gama zan yi na bayan sallah ko bayan sallah watan gobe kenan sa'adan. sannan kuma za mu zo mu yi naku iya sai muka iya Allah mu ki Allah yana cewa wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu waɗanda za su iya azumin amma zai ba su wahala saboda tsufa ko saboda shayarwa ko saboda ciki ko saboda wata cuta daban azumin za su iya amma zai ba su wahala tsofaffi su ne kashin farko a cikin wannan fassarar daga ibnu abbas da ibnu umar a cikin sunan kubra ta bai haƙi da muwaffar imam malik da isnadi sa'idi cewa waɗannan irin mutanen da ba za su iya ba Allah ya ɗauke musu sun su ciyar Allah da kansu ya ɗauke musu na duk gari ɗin nan amma kuma wasu ƙarfi sun ta musu rana tasa'in to duk tsohuwar da ta mutu ya kamata malaman a nan a a kai su kotu kwana tasa'in jama'a wasa ne ne in mai saurayi na ya kwana tasa'in yana azumin malam ba sai ka ga ya kaɗe ba ka je yana tafiya baka gane tahowa yake ko tafiya yake ba kwana tasa'in lafiya ne jama'a ai ba lafiya ba ce jama'a hadisai ne suke zuwa suna karantawa a cikin littafin tambihul ghafilina samra qandi durratul nasihina tanqihul qawli da makamantan su waɗannan littattafai ne na hayaniya ku je ku ɗauki littattafai irin su riyadus salihin da ku gani kafin su kawo ai ga an ce watanni masu alfarma a azumci watanni masu alfarma don haka sai su ai ga shi wannan ya nuna kalalar rajab ka je ka karanta wannan hadisin da ke riyadu salihin shi ma bai tabbata ba ƙarshe ku je ku karanta littattafan nan ga su al-fawaidul mawdu'a sun ahadithul mawdu'a wal fawaidul mawdu'a majmu'a sun ahadithul mawdu'a littafin farko na shaukani ne littafi na biyu na makadisi mar'i sannan ku je ku karanta littafin almanarin muni ku karanta littafin tanzihu shari'atin tanzihu shari'atin marfu'a an al-akhbar shari'atin mawdu'a na ibn tahir al-kimani a takaicen takaita waɗannan tafan sun tattauna waɗannan hadisai da yin azumin tsofaffi ɗin nan ba na annabi ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'annan ga wata matsala sai a ce kuma wai duk wanda salloli suka wuce to ta tattara su ya ta tattara su juma'a karshe na ainihin wato azumi wannan na azumin gari ma take ne ke ya rana gaba ɗaya shi kenan za a yace mai wannan salloli da kuma sallolin shekara saba'in ma in advance a gaba in ya yi ba komai sai da aka la'asar da kai daɗa zuke rubuta ta kawai ta ajiye ta magariba shi kenan da Allah ya kai juma'a ta ƙarshen azumi sai ka tattara su ka yi su baki ɗaya to an yafe maka ci sannan kana da bonus glo premium da profit ko ga shi eh, eh magic plus kana da wani access kana da shekaru saba'in nan gaba ko da kai sallah da babu komai ku karanta ɗan fodiyo a cikin iyaye suna wa isnadul bid'a ya ce wannan bid'a ce da dukkan haɗuwar malamai akwai salloli da mutane suke saboda rajab duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne jama'a sai an tsaya an tantance addinin nan an gaya mutane abin da yake daidai da abin da ba daidai ba dan su daidai su bar abin da ba daidai ɗin ba ya ma malaman bid'a kuma ta hanyar wannan ɓarnar suke cin abinci to sannan daga ƙarshe akwai babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ne littafin bulugul maram ya rubuta littafi ya sanya miki tabiyin al-ajab bima warada fi fadl rajab ya kawo hadisai kamar guda talatin da uku zuwa talatin da hudu yake duk baki ɗaya da tabbata ba akwai asari kwaya ɗaya daga sayyidina abdullahi ɗan umar cewa yana yin azumin rajab ko wasu suka makale da shi ba ma'anar da yake ɗauka ba ke nan. ma'anar kwanakin da ka saba yin azumin ka na yau da gobe don rajab ya zo ko rajab ya wuce za ka iya ci gaba dama kai ka saba duk litinin da alhamis kana yin azumi ko ko rajab ta zo sai kai don kai ba kana yi ne saboda rajab ba ba azumin tsofaffi kake ba ka da yau kai azumi gobe ka sa yau kai azumi gobe ka sa irin azumin annabi dawuda za ka iya ainihin yin azumin ka ko da rage ya amma ka ce kana yi ne saboda darajar watan azumin tsofaffi to wannan bid'a ce kake yi kuma mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ku yadda mu to ana wata tafiya mai wata ta shigo aikin ne da yawa jama'a in Allah ya kawo ka da aya a Najeriya to shi nan sai dai abin da ka iya faɗa ya kai ko sahabi abdullahi ɗan abbasin sun ji abin da ya ce kenan yake manzon Allah ce dukkan mutumin da ya sake ya rabu da ainihin gaban shi ya rabu da jama'ar da suke tare to babu shakka wannan mutum in ya mutu a haka to ya yi mutuwa irin da magujiyar mutuwa ba a ce ya mutu da maguji amma mutuwar da ya irin mutuwar jahiliya ce dan a jahiliya ne ake yi gabanin tawaye wannan hadisi sahihi ne al-imam muslim ya ainihin fitar da shi to jama'a ku ji waɗannan hadisai su ka suna aiki da abubuwan da suke ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari ya rawaito sahihin hadisi lokacin da aka tafi aikin hajji a zamanin sayyidina Usman Usman shine amirul ne. mun gane wannan da ke jama'a Usman shine amirul mu'minina Osman ce ya yi ta'awili kamar yadda Aisha ma ce wannan ta'awili. Osman ya ce makka garin su ce, Aisha ma ta ce makka garin su ce don haka in ta zo umara ko hajji sai ta ce za ta cika falla. Usman na in ya zo umara ko hajji sai ce zai cika falla, Da ta taɓa sai ce garin su ne. Jama'a mun gane wannan da kai. to amma ka'ida a musulunci ita ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun man manzon Allah shi ake koyi da shi manzon Allah in ya dawo maka aikin hajji ko umara ne yake yi kasir yake baya cika sallah to yanzu shi kenan kai na sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaggaji ne kai sai ka samu aiki a Fatakwal ko a Lagos ko a Kaduna sai ka koma kaduna da zama da kai da iyalinka ka to tsakaninka da zazzau sai dai ka zo ka ga dangi to wanda duk ka zo zariya ba garinku ba ce ba wurin zamanka ba ce kenan za ka yi kasirin in ka koma abuja nan ne za ka cika sallah shi ne abin da sunnar ta hukunta wato aiki da sunnar sai an duba ya annabi yayi akwai mutumin da ke shakka akan maka garin ka annabi ce babu Allah da kansu cewa ya la uqsimu da hadha baladi wa anta kullum da baladi wa walidin wa ma walad sai da Allah ya rantsuwa yake ai ba su ya rantsu da wannan gari ba za a san maka tana da daraja ko ba a rantsu da ita ba na an san tana da daraja balle an rantsu da ita kuma balle wanda ya rantsu shi ne Allah sai ce ga shi kuma tana garin an gani? sannan sai ce yadda kake kai ɗan garin ne hakan mahaifinka na ɗan ne to yanzu akwai shakka game da annabi ɗan makka ne amma da ya koma madina kuma sai koma yana kasar in ya zo makka to yanzu sunna duk wani sahabi ɗan makka idan ya tafi ko ina ya je ya zauna ko ko ina ne in ya dawo makka tunda ba ya dawo maka ne, ya zo ziyara ko aikin hajji ko umara ko wani abu sai ne kafin, to sai Usman sai ta auli ta auli shi ne sai ce a garin mu ne sai ma sai ta auli ta ce garin mu ne don haka sai Usman sai yana cika sallah kuma shi ne liman shi ne amirul hajji aka zauna aka zama na tattaunawa zama akwai bambanci tsakanin tattaunawa da muƙabala da jayayya ka bi mu baki nan da gobe ko jibi za mu kawo maka ma'anar waɗannan abubuwan dalla dalla da kuma me musulunci yake a kan tattaunawa ko muƙabala ko jayayya aka zauna aka tattauna in sha Allah da aka tattauna sai na Usman ya kafe cewa shi fa da zai kasir da suka sallah zai nan taɓa shi ce hujja ta ce nan na dawo gida nan garin mu ibn Mas'ud ya ce ai baka dawo gaba ɗaya ba ka zo ne sai ce eh sai ce ce annabi da ya zo nan me sai ce kaso to ka fi annabi asali ne a nan sai ce to shi dai suka sallah zai ba zai faɗa da abin da aka ce daga annabi amma shi dai ya zo gida ibi mas'udin ya ce to mu duk da ɗan makka ne amma tun da mai gidan mu kasir yake in ya zo mu ma kasir za mu tun da ba mu dawo garin ba ku da aka idar da wannan tattaunawa aka tashi za a yi sallah usman ya wuce shi ne limami saboda biyayya ga shugaba sai ibn mas'udin kuma sai ya bi sallah zai bi sallah shi kenan irin ustazai ne masu guntsugulu masu haɗa fitina masu tsogini ya ka zo ala za ka kamalan kai ta kace kuma ba kyau kuma ta zo ka bi ya aka yi yake iya yake saboda saɓanin sarri ne ce in saɓa miki in je in kafa wata jama'a daban bayan shi ne shugaban musarri ya faru a musulunci ba a san inda bai tsara ba ya ce amma ni dai a wuri na da Allah ya bani ladar a hudu gwamma ya bani ladar a biyu don ita ce ta dace da sunna ji an sunna ba muka ce da a ba shi ladar a hudu gwamma guda biyu sun fi mai amma duk da haka kuma ya bi kuma ya cika Bukhari ya rawaito wannan hadisi yanzu ahlus sunna idan har kuna bin sunna a bisa manhaji na salat ba za ku taɓa fasa tafiyar da kuke don yan abubuwan da suke haɗa su ba amma sai ga ana tafiya a wani ya je ya yi karatu ya dawo yana dawowa shi ma sai raba kan jama'ar shi ma sai kwace nashi bayan majalis ɗaya ne madadin ku haɗu ku ƙara wannan majalisin ƙarfi a'a sai shi ma sai kwaɗa yanzu fitintunin da ke faruwa kenan a garuruka yara ne matasa za ka ga wannan malami ya zauna ya karantar da su ya nuna musu ya yi kaza ya haƙi kenan wasu na yaran malamin ne zai samu musu hanya zai jami'ar islamiyya su karatu malamin zai samu musu aje musu a aje musu kaza suna dawowa sai su kalla faɗa da su wurjan jan ku je ku ga abin da yaran mai digiri suka ci amanar malam ja'afar ko amana ne shi ya kai daura yin shiga ya fita ya karantar da su ya faɗi ya tashi ya yi kaza amma sai suka mai godiyar mayu uridu hayatahu huwa uridu mauti ta asriku ma uridu lima uridu a suna sun yi karatu ya ban musu garin su ya ne. an fi su iya bayani ne surutu kawai ya ban musu sai ya ko ba hausan ne gudu ne kai kace ka hausar za'afar balle da barbare ƙarya ne ba kai haifar shi ba ko da haifar ne kai na mai digiri to na za ka iya bayani irin wanda ko da wanda wannan kan kai amma in dai da haifar ne ka ce an fi ku iya bayani ne eh an fi ku gaskiya dole a faɗe ta jama'a wallahi ba haka ba za mu lafiya ba ai duk mutumin da ya karantar da kai yana da minnar a kanka har abada yana da daraja a kanka amma yanzu fitintunin da suke ta faruwa kenan in ka je jihar zakara in ka je jihar sokoto duk jihohin da ka je sai ka je ka samu a wani ya je ya yi karatu a madina ya dawo wani ya je riyad ya dawo wani ya je masar ya dawo wani ya je ya yi kaza don haka malamin da ya karantar da shi ya mai hanya ya mai kaza ko bari ya zo ya kulla majalisi wai duk abin da wannan ya faɗa wai shi kuma shi zai warware shi kenan sai sai sai sai sai sai sai sai sai zama ba ci gaba ke duk tafiyar da aka yi shi kenan sai ta lalace saboda mai saboda bukatar wane ne ya gina maka cewa digiri shi ya satisfy ɗinka ka zama mai da'awa da'awa profession ce digiri da za ka je kayo kwali ne za ka je ka samo ba certification ba ne a kan kakwari certification ne a kan kaci jarabawa duk wani ɗan digiri ko ɗan diploma haka na ke gane haka certificate da ka samu na digiri ta iya ka samu certificate ka samu ne first class ka samu tutu ka samu tuwon ka samu ko tu menene ka samu amma ta zama karshen ta tsabar karatun ne ka je ka rubuta ka siyar nan jarabawa sai a je a samu wani tsohon ɗan firamare sabin a nan cikin NPC ya fi ka iya operation ya fi ka iya sarrafa makina sai kuma ka je kayan machinery ka je kayan electrical ka je kayi mechanical ka yi kaza ko tarin muna a kanka amma ko injin da yake yin karfe ko kunna shi da ka iya yi ba sai don ka gani ka ce na taɓa ganin shi a cikin wani littafi haka don ka je ka yi ba ya nuna cewa ka fi malamin da ya karantar da kai iziya risala askari ko kuma ya koya maka kaza ya koya maka kaza dole ne wallahi sai kun ɗauki ladabi kuma sai an koyar da ku ladabi amma wallahi ina faɗin wannan maganar ɗaliban da suke wa malam ja'afar abin da suke mishi a baiduguri. wallahi azim da su kyauta ba kuma sun ci amanar ilimi kuma su sa ido su gani sai ta buɗe baki suke suna cewa a su ya karantar da su gani kawai ya yi musu hanya ne sun sami jami'ar islamiyya an ji ya dai maka hanya ko me yasa idan ka bi maka ba goli ne eh, goli ake maka ba shi nan ba babanka da ya haife ka ba sai maka hanya ba yau mutumin da ya maka hanyar ka je kai karatu ji hadisin arba'un hadis mana da muslim ya ruwaito man salaka tariqan yaltamisu fihi madha ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-janna wanda biyu ya sauƙaƙe maka Nera ashirin ya kawo ba ka yake ka safiyar wata ya ke ka za ka tafi makaranta balle wanda ya je ɗibo malamai larabawa ya je rinka cewa waɗannan ɗalibanmu ne sun cancanta sun iya sannan ya zai karantar da ku ya muku bayani da haifar da ku gane ba ya yi muku karfe ukun dare da yi bacci ba a yau wani interview wani namu ne a ta a gaji da mu waɗannan sun dawo za su aiki namu ne a cikin sun dawo ɗin kuma za su zo su mu na kabar abin da ya karantar ne wannan ba sun amana ba su amana ce wannan dole ku ji tsoron Allah wallahi kuma wallahi girma ne malaman ahli sunna sun san saka karantar da madadi a cikin karantar da ilimi Ba abin da bature ya rasa kenan bature karatu ne zai baka tsada amma babu madadi don haka malamin ka zai iya magana ya ranka dube ka ce kike ya kamata ku dubi irin waɗannan abubuwan jama'a a tsarin da karatun tsoro kowa ya san kafin ka je gaban malami da littafi za ka je haka za ka je hannunka na ba komai hala za ka ta malam na abubuwan koyi karatu sai ce mai kake so ka koya ka ilimin addini ka yi ta'alimi eh ka yi risala a ka yi iziya a ka yi kaza a to na da yi qawaidi sai ce sai suke kenan ka je ka so mutu hannun tarikatan tarikatan ta'alim sai ce littafin ta'alim sai a koyar da mutum yadda ladabin koyon ilimi yake to sai ga da aka ce littafin ta'alim yana da mujazafat da yawa yana da kurakurai da yawa gaskiya ne amma kuma alherin su ya fi kurakuran su yawa ta duk wani da suna haka ne inda ba qur'ani ba to saboda haka sai a ci gaba da karantar da mutane ta'alim su san ladabin ilimi in ba haka ba ku karantar da yaran ku a yanzu da matasa littafin hilyatu talibul ilmi na malam bakar abdullahi abu zaidin sarki ya tabbata ga Allah a nan ne za ka ga ladabin ilimi ladabin ilimi kuma ba zai ƙara burge ka ba sai ka ɗauko sharhin wannan littafin malamin da ya sharhin littafin shi ya karantar da wanda ya rubuta littafin Usaini Muhammad ibn Salih ibn Usaini shi ya sharhin hilyatu talibi ilmi kuma shi ne Bakar Abdullahi Abu ya rubuta amma shi kuma ya zo sharhi saboda ladabi bai ga aiki ba ne dama ka'ida malami ya san ladabin shi ɗalibi ya san ladabin shi sannan a san ladabin karatun ya za a mutunta gaba ɗaya za a yana ta karantar da mutane suna samun karatu mai daraja mutum zira kauman ma'in zira, a ba'uhu ana karantar da mutane abubuwa masu daraja masu kima masu inganci da iyayensu da kakanninsu ba su sami irin wannan gatan ba amma kuma suna wulaƙanta abin saboda ba a koya musu mutunta abin ba ka'idojin da aka karantar na bid'a sai a cire su da ake cewa in kai ɗalibi ne ka zama ainihin wato a gaban malaminka kamar ainihin tsumma a cikin ruwa sai idda malam ya juya ka duk waɗannan mujahidin sun sai a cire su amma mutumin da ya karantar da kai addini ya buɗe maka hanyar ilimi ya koyar da kai yana da daraja a wurinka amma wani fa ya je madinar ya dawo fa ni da kaina shaida ne akan ya yi karatu wurin mahalan ya amma sai zai na ce a ara min littafi da yake yi kai sai na ce ya bi ara maka ko eh a sabbe ara makan kana da shi yake a'a a sabbe ara makan kafin littafin a'a yana da minna a kanka ya buɗe maka hanyar ilimi don haka ya samu darajar da kai ba za ka taɓa samun ta a kansu ba ya cancanta ka mutunta shi to ga irin wannan shi ne ga wanda bai san jami'ar islamiyya ba ga wanda bai san malaman jami'ar islamiyya ba sai shi haka ake koya musu wallahi da haka ake koya musu da tsara su irin ta ɗan Najeriya kawai kamar yadda ɗan boko sai zai tafi tsara shi sai ce ɗan boko ne boko yayi amma a boko akwai wani darasi ne cewa an ka je kan wulaƙanta iyayenka amma da yayi boko ne sai da da hulan shi gaban gobe in ya ganku kai sai ce nan sai eh, wai ba ku da hankali na ku iyayen da kuka haife su kun yi kuskure <laughs> Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi to abinda nake so ku ji jama'a annabi yake wanda ya ga wani abin kyama tattare da wanda ya ga wani abu da yake kyama a wurin shugaban su ya haƙuri kun ga annabi haƙuri yake bayarwa yana duk eh, za a kawo miliyan ɗaya a baka kyauta ne a ce kai haƙuri za a kawo kujerar aji a baka ne kai da baka taɓa zuwa kano ba a ce kai ya haƙuri duk inda ka ji an ce kai haƙuri an yi maka abin da ba daɗi ne ka ga abin da ba daɗi ne to kamata ya in dai mutanen yanzu salaf sun suke bi to kun ga hadisan da salaf suka rubuta in ka kuna bin salaf ne to wannan kuma ya rage kowa ta zai iya kafa shawarar a tsarin salafiyanci kowa mai gidan kansu ne wa an auf bin malikin radiyallahu anhu daga auf kan malik Allah ya kara yarda an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yake ku yaru a ummatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zaɓaɓɓun shugabanninku su ne waɗanda kuke son su kuke son ka wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kuna yi musu addu'a suna yi muku addu'a kuna cewa Allah ya taimaki wannan shugaba shugaba na Allah ya sa muku albarka je ta kasar Saudiya sai ka ga wannan kaji talaka yana cewa khadimul haramaini sharifaini al-imamu abdullahi inna kaza kaza inna kaza kaza faqala Allahu umrahu kaza saboda ya ciya koki yana da gida ga famfo ga tarho ga tangaraho ga GSM komai yi daidai ba a ɗauke wuta tun da aka haife shi har ya mutu to sai ta addu'a to kai kuma fa خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم كن مسعد بها كن مكعد بها shi kuma sai buɗe baki yana Allah ya sa muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya saukar da rahama a cikin ku jama'a kun ji wannan da kyau abdallan nan na Saudiya tun da tun yana waliyul ahadi tun yana mai jiran gado yana ziyara ya je makarantar Usaini ya je da ɗaliban duniya sun je sun cika gidan usaini wani ma a dandali yake kwana gari ya waye shi a biya mai karatu shi bai son tuwon malam bai son shi kawai a biya mai karatu ke matsalar sai aka ce to waɗannan gaba ɗaya kada wani mai aikin gwamnati ma zai bincike su waɗannan karatu suke su ko da ko ba ta yi wanda ba su ba su ba su abin da wani ya kullo kuɗin su yake ci kawai shi abin da ya dame shi malam ya fito a yi karatu amma ina za su kwana ina za su wanka ina za su kaza dan gidan malam gida na gargajiya irin da gidajen makka na ƙasa addan da yake ala ka ta malam muna jin labarin ka ba mu taɓa tunanin haka al'amarin yake ba yake an gama da ya koma suka yi shawara da fahad wani iskar guda da ke anguwar ya ka ce gaba ɗaya malam da almajiransu su je su zauna wannan temporary ne tukuna ka bismillah sai aka fara aka zo aka zaunar da architect ne wane ne wa quantity zai aka ce wannan malami ana son a gida da kowanne ɗalibin su zai kwanta hani a mari'a da iya condition da fanka da ruwan famfo da ruwan wanka da wurin wanki ko ya shiga bukatar su ta biya aka je aka tsara fili a bayan anguwa aka yi musu sannan aka ce to malam ga naka idan haka kullum sai ka ji ibnu salih ibn al usaymi yana cewa qadimul haramain sharifain atana a umrahu wa asabahu Allah wa kaza wa kaza shi kuma yana cewa al-alimur rabbani bakiyatu salafi salih kaza kaza haka shine suna yi musu addu'a ta gari su ma suna yi musu albarka Allah ya ji ɗan Najeriya da gafara. Sai annabi ya ce wa siraru a immatikum masarrantan shugabannin a sararin shugabanni ɗan iska ɗan ta gaban hadari eh sai an faɗa da haike da haike zai gane jama'a eh ka ce masararci har yanzu larabci kai sai ka ce a sarari har yanzu kai Ɗan iska za ka ce san ta gaban hadari to ɗan iska daga cikin shugabanninku allazina kubbe da ku waɗanda kuke kin kuke fushi da su wa yi yubghidu na kun suna kin kuna nan kufurci suna nan kufurci kuna jin haushin suna jin haushin ku a bar ku da hanya gargada gargada wani shugaba zai zo sai a ga a yi sai wasu yaran anguwa su bi dare karfe ukun dare duk sai su haka cikon su yadda kowa ya shiga gargada sai shi ma ya shiga karfe ukun dare kan ba sai awa biyu gari ya waye ba kaga ba yadda ba a mai da wata kwantar sai ya bi gargada kenan to yasa saboda suna jin haushin suna jin haushin yanka za a ce an zaɓe ka a unguwa ko aka zaɓe ka ka zama kansila ko ka zama nan amma sai ka zo ka wuce da gudu saboda ne za su jefe ka za su gaya maka bakan magana ba za ka shiga cikin su ba me yasa kuna kin su kuna kin ku wa tal'anunahu kuna kine musu albarka wa yal'anunakum kuma kuna kine muku albarka ce Allah ya tsine gwamnatin nan sai ita ma in ta waiwayo sai ta muku tsinuwa hissan au ma'ana hissan gaban gaban ko ta ce Allah ya tsine muku kuma talaka an banza ko kuma kowa za su yi da tsinuwa a kwanan kwanan ka nawa baka ci tuwo da nama ba shekara ka nawa baka ga man sanu ba ba a aka haifar maka baka musu ragon sallah ba ragon suna ba shekara nawa ka zo ta sallah baka dinka sabuwar riga da baka yi ƴaƴanka baka yi matanka ba duk la'anar da suke muku ne ku tsine musu su tsine muku sai Allah ya haɗa ku gaba ɗaya sai tsine muku albarka duk sai ku lalata, tunda ku kun tsine muku ku kun tsine muku ku kun na tsinanni gaba ɗaya ne, ku kenan sai ƙasa ta lalace فقلنا يا رسول الله sahabbai da suka ji wannan wa'azi suka dahu sai suka ce zan Allah afala nu na biduhum bi sayfi inda zalika sai aka kai wannan matsatsin yiwa wahala muna tsine musu suna tsine mana sai aka kai wannan halin sai zan Allah da ma ya musu fito na fito ba da takobi mu zara takobi ko bindiga ko aika ban black ba ne ta fashewa ba a haka ba qala la manzon Allah yake a'a ma a samu fikumus sala matukar suna zuwa cikin ku suna sallah in dai za ki fito su sallah ki shi ke nan ka ga suka wannan sharaɗin ma ai yanzu kaga za ki don yanzu ranar sallah aka tafi wani babban sarki da karfa da ya suka kwace masu takalmi masu fiye wata su ne suna ba ka saboda ne saboda suna jin haifin to sallan ma ya zo kenan yanzu guda nawa ne nake zuwa sallah in yi gida ce Allah ga naka ya kan yi masallaci ta hudu da rabi ku samu wani usta da rinka ba shi dubu biyar in yi miki limanci to don haka sallan ma da ba su zo cikin ku ba amma annabi yake in dai har suna sallah cikin ku kakku jefe su kakku yaƙe su kakku kafirta su kakku kaza kakku sai ce walin sai dai fa wanda duk wani shugaba ya shugabance shi fara'ahu ya ati ko amin man asiyatillah sai ya ga wannan shugaban yana yin wani abu na saɓan Allah kaliyakara ma ya ake ko ya kyamaci abin da shugaban shi yake yi min shi na saɓan Allah ɗin amma kyaman aka ce ba a ce ya fito ya yi tawaye ba ba a ce ya fito ya yi yaƙi ba tunda shugabanki ne musulmi ne an fahimci wannan wala yanzu anna yadan min ta'atin kai ya kace ya zare hannun da'a da'a da ya bada hannun shi yayi mubaya'a da yayi to kai ya ce ya janye a sai ce hakura wannan hadisi sahihi ne al-imam muslim ya rawaito jama'ar musulmi wannan karatu ne ga dukkanin shi sharhi ne akan maganar da malam yake wa ta'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim yi wa shugabanni da'a na musulmi daga cikin sarakuna da malamai wajibi ne to sai da dama aini ainihin mafiya to su ai ba su dama mu haƙƙin mu ba an masu yi nufi tawaye sai mun ga Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin musulmi ku karanta riyadu na jama'a yanzu Allah sai ya kawo ya yake a'a ku ku yi naku haƙƙin ku roƙi Allah ya tsatan muku abin da suka danne muku ma'aikacin gwamnati ne kai sai suka saka maka albashi dubu goma sha bakwai su kuma wani yana da jip wani yana da miliyan kaza wani yana da akan kaza wani yana da kaza to sai ka ce to kai na bari ka ɗibi banka da an ka ɗiba an kasa ne kai ka ba kanka sai sai ka yi aikinka dodo ya doda an fahimci wannan da kyau suka roƙi Allah Allah ya maka maganin zalunci da ake maka amma duk malamin da ya halatta maka cewa je ka ka saki kuɗin kai ma ka cika naka je ka ka fata kai ma ka ɗibi naka ka yi zalunci wallahi kai ma ka zama irin su kenan don idan da kai da su kun ɗibi naku sauran jama'ar ba sauran ma'aikata ba ba da mai gadi ba tsohon ma'aikaci shi kuma wani zai ba shi naki yadda ya kamata da kuke ba shi dubu biyu da ɗari bakwai da talatin in ba haka za ba ba saboda haka ku ji tsoron Allah waɗannan bayanan baki ɗayan su sharhi ne akan wannan magana idan Allah ya kai mu gobe shi ne za mu zo mu tattace ɗaya matsalar kuma da malam yake cewa wattiba'u salati to annan ne maganganun da muka faro a jiya za mu zo kuma mu tattauna shi insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك